profiti de uco por turismi. Unua parto. En la lasta iaroi, sen dube la plei grandiosa universala CONGRESSO de Esperanto, uco, estes la centa in LILO, Francio. Parto prenis 2690 esperantistoi. Por la brasilanoi, evidente la plei grava, estis tiu quio estis organizita in propra Brasilo, in Fortaleso, in 2002, mil octe partoprenantoi. La cent tria in Lisbono ancao estis tre speciala por Brasilanoi, char existas aparta relatoi inter Brasilo cae Portugalio. Multae Brasilanoi estas posteuloi de Portugaloi, char Brasilo esis colonio de Portugalio, cae oni parolas la saman lingvon in la du landoi. Versaine pro la du factoi, sed mia opinie pleie pro la dua, multae brasilanoi partoprenis in la pacinta uco, tiel che Brasilo esis la lando con la dua plei granda nombro di partoprenantoi, cent dutec hoc post Francio, ducent quarve quar, cae anto Germanio, cent dudic tri. Quancam la cefa chialo por la voyaggio al Portugalio estis evidente partopreni in la congresso, quelcae brasilanoi sen dube decidis a pro unu au pli da jenae chialoi. Pro la facto, che in Portugalio oni parolas la portugalan, quio faciligas la vivon ex la uco, char ili ancora ne Portugalion, cae volis profite de la congresso por visiti la landon, cae eble por econi la landon de siae gipraulloi. Estu kiel ein, la partoprenantoi de ucoi ciam profitas la occasion por turismi, cae la organizantoi consideras tion, ofertante antau dum cae post congressae excursoi. Malgrau la facto che Portugalio estas malgranda lando, gi presentas granda nombron de visitindajoi, cae multae el ili povis esti visitatae dum la proponitae excursoi. Evidente la partoprenantoi devis electi unu au quelca elili. Ne eblis visiti ciuin. Crome, quelca esperantistoi visitis in locon sole. Cetere, iam la propra Lisbono estas bella visitendega urbego, cae tre proxima al gi trovigas aliae visitendajoi. Ezemple je distanco de nur dek kvin kilometroj ekzistas la bela Nacia Palaco de Keus, kiun mi priskribis en artikolo publikigita en Brazila Esperantisto en decembro de kaj je distanco de kvardek kilometroj situas la enorma vere impona nacia palaco de Mafra. pri cio aperis textu mia la 22 de novembro 2016 in la Esperanta Retradio. Tiuin du palazzoen mi cae mia etzino visitis, ciam ni revenis el la 101 uco in Nitro. Ancao in la Esperanta Retradio legeblas cae auscultablas mia articolo de la 11 de septembro pasentiare pri Evora, kiun ni visitis cune con circa o quardec esperantistoi in dum congresa excurso. Nun mi parolos pri uno e la ple gravae portugalae turismae urboi, kiun mi cae mia etzino visitis du foie dum nia pasendiara arrestado in Lisbono. Temas pri Sintra, kia situas no du de quin kilometroen for de Lisbono estas tre facile iri tien, char oni povas preni trainon en la centro de la Portugala cef urbo, in la stazio Rossio, cae atingi la urbeton sintra in quardec minutoi. Estas trainoi cio hore, sed matene oni prenu la trainon almeno decvin minutoin antau la foriro, char gi tute plenigas i turistoi apud la stazio de Sintra, oni povas evidente preni taxion por iri alla malgranda centro de la urbeto, cae alla visitindagioi. Sed anco existas plurai autobusoi, conatai per la angla esprimo hop-on, hop-off, kiwi passas la plei gravain locoin. Cae multae turistoi supren iras piede, unu kilometron longan sinuan choseon gis la centro. Kial Sintra presentas tiom da visitindajoi? Inter alie, char gi situas in belega peisaggio in regiono de malgranda montaro, kie dum la someroi la temperaturo estas pli malalta, do pli agrabla, ol en Lisbono iel che la nazia palazzo di Sintra estis inter la decvara cae du decai la somera regia residejo. Gi situas in la centro de la urbeto ca estis construita lau diversa architectura e stiloi. Ie la distanzo de piet irante 3 kilometroi au de 6 kilometroi per automobilo, trovigas sur monteto la ruinoe de la castello de la Mauroi, construita en la oca cae naua iarcentoi de la Mauroi, cae de cio existas ancora muregoi cae turoi, videblae de tre malproxime. Venontan semainon mi daurigos mian informoin pri Sintra.